Elkartu gida, eh, eh, pauen eh, e, ELB baitu amanda gotior bat, eh, zazpi mila euro padu pagatzeko. Deia okan ginoen hainitz analiza pagatzeko, eh, oita mila analiza gure gain. Eh. Bazen e, bestan beste e, departamendoa hartu duena, bere kundian, mena horiek gure gain zen eta ELB kilan egin bohoka ekarri zituen eh, laguntza batzu, eh, jendeak eman zuten, eh, de, deia denboran eh, gure laguntzeko. Diru horiek eh, pagatu ditu analize eh, parte bat, parte hon bat. Eta guai ez da jauze gelditzen, eh, amanda hori pagatzeko, ordean berriz eh, galde egiten dugu jender, gure klienter eta jende guziak laguntza bat ekartzea UL beri eh, amanda horren pagatzeko.